wingi wa pesa haikubaliki. Allah subhanahu wa taala hakubali dua ambayo inanunuliwa kwa pesa. Mtu akikwambia mimi nakufanyia dua kisha kuombe pesa, ujue dua hiyo haikubaliki, kwa dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man amila amalan ashraka fi ni hadithi Allah subhanahu wa ta'ala ndio anazungumza ndani anasema man amila amalan ashraka fiya fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka atakayefanya amali ananikusudia mimi na nakusudia kitu nyingine ndani basi mimi nitamwacha yeye na hiyo amali yake kwa hivyo mwenye kuomba dua huku anangoja kupewa shilingi tano ama elfu moja basi dua hiyo Allah haikubali kwa hivyo pia sisi tunaleta mila mbovu kwamba wewe unangoja mtu akusomee dua na unaweka pesa ati hii ni pesa ya maalimu pesa ukiingia katika dua dua haikubaliki na mtu akikuomba pesa ujue pia ni kinyume na ikhlas tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na mambo kama hii